Բարև սիրելի մայրիկներ եւ փոքրիկներ, կրկին եթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է օրվա նոյեմբերի 17-ի թողարկմամբ։ Ուրախ ենք հանդիպման արդիվ եւ սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր հավատարիմ ունգնդիրներին։ Ստուդիայում է հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյանը։ Շատ սիրելի փոքրիկներ, այսօր մեր եթերում ձեզ հետ ակրկրող շատ նյութեր կլնեն, որոնք նաև հաճելի կլնեն լսել հատկապես մայրիկների հետ։ Այնպես որ, սիրելի մայրիկներ, ձեր փոքրիկների հետ ունկնդրեք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Հիշեցման կարգով ասեմ, որ մեր նախորդ թողարկման հյուրներ Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորման տեղամասային մանկաբույժ Նունե Մելքումյանը։ Մեր զրույցը երեխաների առողջության մասին էր։ Եթերում մանկության մոլորակն է։ Սիրելի մայրիկներ, մեր հանդեսի այս էջում ձեզ հետաքրքիր ինֆորմացիա կհաղորդենք, ուստի խնդրում ենք ուշադիր լսել մեզ։ Ինչ է աուտիզմը։ Աուտիզմը հաղորդակցման հարմարավողական վարքագծի եւ խոսքի զարգացման ցաներ խանգարում է, որն արտահայտվում է մինչեւ 3 տարեկան հասակը։ Ըստ վիճակագրական տվյալների աուտիզմով հիվանդանում են 10000 հոգուց 12-ը, ըստ որում տղաների շրջանում այն 4-ից 5 անգամ ավելի հաճախ է հանդիպում։ Աուտիզմով հիվանդ երեխայի քույրերի կամ եղբայրների դրանով հիվանդ լինելու հավանականությունը կազմում է 5%։ Աղջիկների մոտ ավելի արտահայտված են մտավոր հետամնացության դեպքերը։ Հիվանդության կասկածի դեպքում նախ եւ առաջ երեխային մանկական հոգեբույժի մոտ են ուղարկում։ Հետագայում նաեւ այլ մասնագետների՝ նյարդաբան, լոգոպեդ, հոգեբան կարիքն է զգացվում։ Մի շարք հետազոտողների կարծիքով աուտիզմը լոկ հիվանդություն չէ, այլ երբեմն նաեւ հանճարեղության նախադրյալ։ Պարզվել է, որ հանճարեղ մաթեմատիկ հիդրոֆիզիկոսների եւ ֆիզիկոսների շարքում քիչ չեն աուտիզմով տարապողները։ Հարց է ցակում, արդյոք մարդկային հասարակությունը չի զրկվի հանճարներից, եթե նրանց հիվանդությունը բացահայտվի նախքան ծնվելը։ Աուտիզմ երևի արդեն գրահեցիք, որ այսօր խոսելու ենք հենց մանկական աուտիզմի մասին։ Օրվա մեր հյուրն է Քերալայն Կոքսյանվան վերականգնողական կենտրոնի հոգեբան Արմինե Դանելյանը։ Նրա հետ ունեցած զրույցը կներկայացնենք երաշտական դաթարից հետո։ harekatı Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում այս պահին մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է։ Այժմ անցնենք հյուրասրահ եւ ներկայացնենք մեր հյուրին։ Օրվա մեր հյուրն է Ստեփանակերտի Քերալայն Կոնկսի անվան վերականգնողական կենտրոնի հոկեբան Արմինե Դանելյանը։ Արմինեն, նախ շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ուրախ ենք ձեզ ողջունելու մանկության մոլորակ հաղորդաշարի տաղավարում։ Ձեզ էլ շնորհակալություն հրավերի համար։ Եվ մեր առաջին հարցը, որ ուզում եմ տալ, ինչ է աուտիզմը։ Նախ ասեմ, որ աուտիզմը հաղորդակցման, սոցիալիզացիայի, հարմարողական վարքագծի եւ խոսքի զարգացման ծանր խնդիր է։ Աուտիզմը առանձին հիվանդություն չէ, այն իրենից ներկայացնում է տարբեր պատճառներից, հիմնականում կենսաբանական առաջացած եւ տարբեր կլինիկական դրսեւորումներով համախտանի ցուցանիշների ամբողջություն։ Աուտիզմը համարվում է գլխողի օրգանական ախտահարում, որն արտահայտվում է ողջ կյանքի ընթացքում զարգացման խանգարմամբ։ Սովորաբար աուտիզմը որ տարիքում է բացահայտվում երեխաների մոտ։ Ինչ պետք է իմանան ծնողները։ Սովորաբար աուտիզմը արտահայտվում է մինչև 3 տարեկան հասակը։ Հազվադեպ աուտիզմով հիվանդ երեխաները մինչև 1-ից 2 տարեկան հասակը կարող են ունենալ նորմալ զարգացում։ Հետագան տեղի ունենում զարգացման կանգ եւ ձեռքբերված գիտելիքների ունակությունների աստիճանական կորուստ։ Ինչպես նաեւ խանգարումները կարող են ի հայտ գալ կյանքի առաջին տարիներին եւ հաճախ ուղեկցվել մտավոր զարգացման որոշակի հապաղումով։ Ծնողները տագնապում են այն ժամանակ, երբ երեխան հիմնականում արդեն 2 տարեկանին մոտ չի ճպտում եւ բացակայում է նրա հետաքրքրությունը դեպի մարդու դեմքը։ Շրջապատի հետ շփվելիս նա ակնհայտ пассив կամ չափազանց դյուրագրգիռ է։ Նա չի տարբերակում նույնիսկ հարազատներին։ Խանգարված է շրջապատի մարդկանց հետ շփումը եւ փոխհարաբերությունների հաստատումը նրանց հետ։ Նման երեխաները թվում են մեկուսացած, իրականությունից կտրված, հայացքով չեն շփվում շրջապատի մարդկանց հետ, չեն խոսում եւ չեն խաղում ինչպես մյուս երեխաները։ Ինչ պետք է իմանան ծնողները նման դեպքում։ Ամենակարևորը խոսքի ազդեցությամբ ինչքան հնարավոր է վաղ հաստատել շփումը երեխայի հետ։ Ընտանիքում պետք է հնարավորին չափ քիչ լինեն կոնֆլիկտները եւ հուզական լարվածությունը։ Դրանք նույնպես ազդում են երեխաների վրա։ Այո, ընտանեկան մտնոլորտը պետք է մշտապես պահել հանգիստ եւ հարմար, որպեսզի երեխան մեծանա հոգեպես լիարժեք։ Մայրը պետք է երեխայի համար սահմանի թույլատրելի եւ անթույլատրելի սահմանը անկեղծ լինի նրա հետ։ Բացի այդ, ծնողները պետք է կարողանան գնահատել եւ հասկանալ երեխայի հնարավորությունները, նրա հանդեպ ձևավորել պահանջների համապատասխան մակարդակ։ Հատկապես պետք է ուշադրություն դարձնել երեխայի իր հասակակիցների հետ շփմանը։ Ժամանակ առ ժամանակ թույլ տալ նրան խաղալ եւ զբոսնել։ Պետք է չմոռանալ նաև, որ ծնողները ցուցաբերելով ճիշտ մոտեցում եւ հոգեբանական աջակցություն մեծապես կարող են հեշտացնել աուտիկ երեխայի վիճակը։ Տարբեր են լինում աուտիզմի բարդության աստիճանները։ Այո, աուտիզմի բարդության աստիճանը տարբեր է լինում՝ մեղմից մինչև սուր։ Եվ այն երեխաներից շատերը խելացի են լինում եւ հաջող սովորում են դպրոցում, թեև խնդիրներ են ունենում դպրոցին հարմարվելու հարցում։ Նրանք անգամ ի վիճակի են լինում ինքնուրույն ապրել մեծ հասակում։ Աուտիզմով տարապող այլ երեխաների կենսագործունեությունը կարող է գտնվել շատ ավելի ցածր մակարդակի վրա։ Մտավոր դանդաղեցումը սովորաբար զուգակցվում է աուտիզմի հետ։ Երբեմն աուտիզմով երեխան կարող է ցուցաբերել չափազանց մեծ տաղանդ արվեստում, երաժշտությունում եւ այլ հատուկ ոլորտներում։ Որն է աուտիզմի պատճառը եւ արդյոք հաղթարելի է դա։ Աուտիզմի պատճառը լրիվ բարձաբանված չէ։ Գոյություն ունեն բազմաթիվ տեսություններ, որոնցից ոչ մեկը լիարժեք չէ։ Որոշակի դեր է խաղում ժառանգականությունը։ Հիվանդությունը կարող է պայմանավորված լինել նաև գլխուղեղի ախտահարմամբ։ Աուտիզմի առաջացմանը կարող են նպաստել միջավայրի գործոնները։ Շատ դեպքերում անգամ ծավալուն հետազոտություններից հետո դժվար է նշել որևէ կոնկրետ պատճառ։ Նշեմ նաև այն, որ աուտիզմը տղաների մոտ 4-5 անգամ ավելի հաճախ է հանդիպում, իսկ մտավոր հետամնացության դեպքերն աղջիկների մոտ ավելի արտահայտված։ Աուտիզմի հիմքում անկած է ներարգանդային շրջանում կամ վաղ հասակում գլխուղեղի զարգացման խանգարումները։ Որոշ դեպքերում աուտիզմը կարող է զուգակցվել այլ նյարդաբանական խանգարումների, հատկապես էպիլեպտիկ ցնցումների հետ։ Արմինա այս հիվանդությունը գեներով փոխանցվում է։ Աուտիզմն ունի ամուր գենետիկական հիմք։ Չնայած որ աուտիզմի գեները մի բարդ համակարգ են կազմում, այնուամենայնիվ անհասկանալի է, թե աուտիզմի սինդրոմը բացատրվում է եզակի մուտացիաներով, որոնք ունեն խոշոր հետևանքներ, թե ընդհանուր գենետիկական տարբերակների եզակի մուլտիգենային փոխազդեցությամբ։ Բարդությունը ի հայտ է գալիս էպիգենետիկ գործոնների, շրջապատի եւ բազմաթիվ գեների փոխազդեցության հետևանքով, որը ԴՆԹ-ում փոփոխություններ չի կատարում, բայց ժառանգական է եւ ազդում է գենային արտահայտության ազդեցության վրա։ Գոյություն ունի 5% հավանականություն, որ աուտիզմով հիվանդ երեխայի քույրերը կամ եղբայրները նույնպես կունենան այդ հիվանդությունը։ Իրականում գոյություն ունի աուտիզմի հատուկ բուժում։ Իրականում գոյություն չունի աուտիզմի հատուկ բուժում։ Հիվանդության բուժումը ախտանիշային է։ Օգտագործում են հակափսիխոտիկ դեղեր, հոգեխթանիչներ, հակադեպրեսանտներ, տրանքվիլիզատորներ, տրամադրության կարգավորիչներ։ Դեղորայքի օգնությամբ կարելի է մեղմել աուտիզմին բնորոշ ագրեսիվության պորտկումները եւ անքնությունը, գերակտիվությունը, իմպուլսիվությունը, ստերեոտիպային վարքագիծը, տագնապները, տրամադրության խանգարումները, ինչպես նաեւ լավացնել ուշադրությունը, անկալումը, շփումը, դրանով իսկ նպաստելով ուսուցման ունակությունների ընդլայնմանը։ Աուտիզմը չի բուժվում նաև ուշ տարիքում։ Նույնիսկ լավագույն կերպով գործող հիվանդ մեծահասակները շարունակում են խնդիրներ ունենալ հասարակական փոխհարաբերության եւ մտքերի հաղորդման ժամանակ։ Արմինե, ինչ է անհրաժեշտ աուտիզմով տարապող երեխաներին։ Հիմնական նպատակը աուտիզմ ունեցող անձանց վերաբերմունք ցույց տալու մեջ ընտանեկան ստրեսները քչացնելն է։ Կյանքի որակը եւ գործառնային անկախությունը բարելավելը։ Չի կարելի որևէ լավագույն մոտեցում առանձնացնել, մոտեցումը կախված է երեխայի կարիքներից։ Ընտանիքը եւ կրթական համակարգը մոտեցման լավագույն միջոցներն են։ Ինտենսիվ կայուն հատուկ կրթական ծրագրերը եւ վարքագծային թերապիան վաղ կյանքի շրջանում կարող են օգնել երեխաներին ձեռք բերել իրենք իրենց մասին հոգ տանելու ունակություններ։ Արկա մոտեցումներից է վարքագծի վերլուծություն, համակարգված ուսուցում, խոսքի եւ լեզվի թերապիա։ Կրթական միջամտությունը կարող է էֆեկտիվ լինել կախված աուտիզմի մակարդակից։ Տեղյակ եք Արցախում աուտիզմով հիվանդ երեխաներ կան եւ ինչ միջոցներ են հասանելի այդ երեխաներին։ Ներկա պահին Քերոլայն Կոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն հաճախում են նման խնդրով երեխաներ, որոնք ստանում են լոգոպեդի եւ հոգեբանի ծառայություն։ Վերականգնողական կենտրոնը նախատեսում է ընդլայնել աշխատանքը նման խնդիրներով երեխաների հետ։ Մենք ունենք նպատակ ստեղծել կենտրոն, որը համալրված կլինի անհրաժեշտ պայմաններով, որը կնպաստի նման խնդիրներ ունեցող երեխաների զարգացմանը եւ կյանքի որակի բարձրացմանը։ Շնորհակալություն Արմինե հետաքրքիր եւ օգտակար զրույցի համար։ Ձեզ էլ շատ շնորհակալություն։ Հիշեցնենք մեր հյուրներ Ստեփանակերտի Կիրալայն Կոքսյան վան վերականգնողական կենտրոնի հոկեբան Արմինե Դանելյանը։ Սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ, դուք լսում եք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Այս պահին լսենք երգ Ելենա Երեմյանի կատարմամբ։ Մեծ կարուսելը ինձ անել է եթերում սիրելի մայրիկներ կրկին հրավիրում ենք ձեզ մեզ լսելու։ Շարունակում ենք օրվա մեր թողարկումը։ Ինչպես ընտրել մանկական կոշիկ։ Մայրիկի համար կոշիկ ընտրելն ամենակարևոր առաջադրանքներից մեկն է մայրիկների համար, չէ՞ որ հենց առաջին մանկական կոշիկները կարող են լուրջ ազդեցություն ունենալ երեխայի ոտնաթաթի կառուցվածքի ու քալվածքի ձևավորման վրա։ Առաջին կոշիկները երեխայի համար պետք է գնել, երբ նա արդեն կարողանում է ամուր կանգնել գետնին։ Սա է խորհուրդ տալիս մանկաբույժերի մեծամասնությունը։ Եթե երեխան դեռ չի քայլում, կոշիկներին հրաշալի կփոխարինեն փափուշիկները, առանց ցավեցնելու եւ հոգնեցնելու նրանց փոքրիկ ոտքերը։ Բայց եթե արդեն եկել է ժամանակը, որ Այնուամենայնիվ հարկավոր է ընտրել եւ գնել ճիշտ ու հարմարավետ մանկական կոշիկ։ Երեխայի համար կոշիկ մի գնեք առանց այն փորձելու նրա ոտքերի վրա։ Փորձելիս ստուգեք, որ կոշիկի ծայրի եւ փոքրիկի բուտմատի միջև մոտ 1 սանտիմետր ազատ տեղ մնա, որ เป զի ոտքն ազատ շարժվի կոշիկի մեջ։ Բացի այդ, մի մոռացեք, որ փոքրիկ երեխաները շատ արագ են մեծանում։ Կոշիկը փորձելիս երեխային քայլեցրեք եւ կզգաք արդյոք նա իրեն հարմար է զգում այդ կոշիկի մեջ։ Իսկ հանելուց հետո ուրախadir զննեք եւ համոզվեք, որ կոշիկը չի սեղմել ու չի կարմրացրել փոքրիկի ոտքը։ Կոշիկի հետին մասը պետք է ավելի հաստ հատված լինի, քան մնացած հատվածները, որովհետև հենց այս հատվածն է որպես հենարան ծառայում փոքրիկի քայլելու ընթացքում։ Եվ իհարկե խորհուրդ է տրվում գնել կոշիկ բնական նյութերից, որ เป զի երեխայի ոդկը կարողանա այսպես ասած շնչել։ Ինչպես խուսափել փոքրիկի մոտ մրսածության եւ հարբուխի առաջացումից։ Բոլոր մայրիկներն էլ գիտեն, որ աշնանը հարբուխը եւ մրսածությունը ակտիվանում են։ Մյուս կողմից աշնանը նաեւ հասունանում են մի շարք մրգեր, որոնք էլ կօգնեն փոքրիկի դիմադրողականությունն ամրացնելու գործում։ Այնպես որ աշնանը հարկավոր է կուտակել օրգանիզմին անհրաժեշտ վիտամինները, իսկ մրսածությունից խուսափելու համար հետևել մի շարք կանոնների եւ այսպես. կանոն առաջին՝ փոքրիկի իմունիտետն ամրացնող լավագույն միջոցը մայրական կատն է, այնպես որ Հնարավորինս երկար կերակրումը կրծքի կաթով փոքրիկի իմունիտետն ամրացնելու լավագույն միջոցն է։ Կանոն 2 Հարկավոր է, որ ինքներդ էլ եւ տան մյուս անդամներն էլ հետևեն հիգիենայի կանոններին, քանի որ շփման միջոցով են փոխանցվում ոչ միայն աղիքային ինֆեկցիաները, այլ նաեւ գրիպ եւ հարբուխ առաջացնող վիրուսները։ Կանոն 3. Շատ զբոսնեք։ Զբոսնել կարելի է ցանկացած եղանակին, բացառությամբ այն դեպքերին, երբ ուժեղ քամի է կամ էլ ջերմաստիճանը -10 աստիճանից ցածր է։ Հիշեք, սակավարժությունը եւ մակրոթի պակասությունը թույլատնում են իմունիտետը։ Գարիք չկա փոքրիկին շատ տակ հագցնել զբոսանքի գնալիս։ Երեխաներին ջերմափոխանակությունը դեռ կատարյալ չէ։ Նրանք արագ երտականում են, երբ վազում են, ապա քրտնում են, բայց կան նաև փոքրիկներ, որոնք արագ սառչում են։ Ոստի մայրիկը փոքրիկին հագցնելիս պետք է հաշվի առնի նրա օրգանիզմի առանձնահատկությունները։ Կանոն 4. Փոքրիկի սենյակը հարկավոր է ամեն օր օթափողել եւ օդը խոնավ պահել։ Չոր եւ ոչ թարմ օդը կարող է հիվանդության պատճառ դառնալ, քանի որ նման օդը պարունակում է հիվանդացին ու ալերգացին միկրոբներ։ Բացի այդ, շնչուղիների լորձաթաղանթի չորության դեպքում ավելի հավանական է, որ վիրուսացին միկրոբները մնան շնչուղիներում։ Կանոն 5-րդ. Փոքրիկը պետք է նաև ճիշտ սնվի ու շատ հեղուկ օգտագործի։ Ցանկալի է, որ փոքրիկի սննդացանկից բացառեք արագ սնունդը։ Երշիկե ղենը փոխարեն հարկավոր է, որ փոքրիկը շատ օգտագործի թարմ մրգեր եւ հատապտուղներ։ Եվս մի քանի կանոն փոքրիկի առողջության պահպանման համար։ Հետևեք փոքրիկի օրակարգին։ Հոգնած երեխայի իմունիտետը ցածր է։ Կոփեք փոքրիկին, նրա օրակարգում ներառեք ֆիզիկական վարժանքներ, լողավազան, պարեր եւ այլն։ Հետևեք, որ փոքրիկը քթով շնչի ոչ թե բերանով, քանի որ քթով անցնելիս օդը հասցնում է տականալ։ Նվազագույնի հասցրեք սթրեսները փոքրիկի կյանքում, քանի որ սթրեսը մանկական հիվանդությունների պատճառներից մեկն է։ Սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ մանկության մոլորակն է եթերում։ Եկեք լսենք Լիդուշիկին, հայուհի եմ։ անկախային չի կարելի թույլ տալ կեղտոտ իրեր դնել բերանը։ Այսօր կարելի է շատ երիտասարդ ծնողների տեսնել, որոնք ուշադրություն չեն դարձնում, երբ իրենց փոքրիկները գետնից իրեր են վերցնում ու դնում բերանը։ Եթե այդ ծնողներին հարցնենք, թե նրանք ինչու են այդպես վտանգում իրենց երեխաների առողջությունը, նրանք կասեն, որ նախ անհնար է անընդհատ հետևել երեխային եւ երկրորդ նման պահվածքն իբր ամրապնդում է իմունիտետը։ Սակայն մասնագետները նման կարծիքի չեն եւ միայն պնդում են, որ չի կարելի երեխային թույլ տալ, որ տարբեր իրեր դնի բերանը։ Տան գորգերն ու հատակը, փողոցի գետինը շատ վտանգավոր մանրեներ ու հարուցիչներ են պարունակում։ Եվ եթե երեխան գետնից բարձրացնի առարկան եւ բերանը դնի, այդ բոլոր միկրոօրգանիզմները կհայտնվեն նրա օրգանիզմում եւ կարող են մի շարք հիվանդություններ առաջ բերել, սկսած դիզենտերիայից եւ գրիպից մինչեւ ավելի վտանգավորները։ Հիշեցնենք, որ նույնիսկ չափահաս մարդը կարող է աղիքային վարակ ձեռք բերել ուղակի չլվացված միրգ ուտելով, կամ էլ ձեռքերն ինչպես հարկն է չլվանալով։ Երեխայի օրգանիզմն անհամեմատ ավելի թույլ է, դրա համար համար էլ նրա դեպքում ռիսկն անհամեմատ ավելի մեծ է։ Այդ պատճառով, ինչպես նշել է մասնագետը, անհրաժեշտ է միշտ հետևել, որ այն ամենը, ինչ երեխան դնում է բրանը, մաքուր լինի։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ երեխային պետք է շատ ստերիլ պայմաններում մեծացնել։ Շրջապատող աշխարհում քիչ չեն հիվանդությունների հարուցիչները, որոնց հետ երեխայի օրգանիզմը պիտի ծանոթանա։ Եվ երբ երեխան խաղում է օրինակ ավազի ու հողի հետ, այդ ծանոթությունը արդեն տեղի է ունենում։ Դրա համար էլ բոլորովին պարտադիր չէ երեխային վտանգի ենթարկել եւ թույլ տալ մանր կանեներ եւ հարուցիչներ ուտել։ Որոշ մայրեր տարօրինակ սովորություն ունեն՝ ծծակը նախ իրենց բերանը դնել, հետո տալ երեխային, սակայն չի կարելի այդպես անել, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդու բերանն իր միկրոֆլորան ունի, իր մանրեները եւ չարժե դրանք փոխանցել երեխային։ հետաքրքիր փաստ եւս։ Գիտնականները խորհուրդ են տալիս երկել լացող նորացիների համար ոչ թե խոսել նրանց հետ։ Եթե ոչ մի կերպ չեք կարողանում հանգստացնել լացող երեխային, փորձեք երկել նրա համար։ Մոնրեալի համասարանի գիտնականները պնդում են, որ երկելը երեխային հանգստացնելու ավելի արդյունավետ միջոց է, քան զրույցները։ 6-ից 9 ամսական երեխաների մի փոքր խմբի հետազոտության ընթացքում երաժշտություն են հնչեցրել եւ զրույցի երկու տեսակ՝ մանկական թոթովանք եւ մեծահասակների երկխոսություն։ Գիտնականները հատուկ ընտրել են այնպիսի լեզու եւ երաժշտություն, որն անծանոթ լիներ նորածիններին։ Ձայնագրությունները լսելու ընթացքում երեխաները շփում բախվում չունեին ոչ իրենց մայրերի, ոչ էլ շրջակա միջավայրի հնարավոր ջղայնացողների հետ։ Ձայնագրությունները հնչեցնելուց հետո հետազոտողները նկատել են, որ երկելը երկու անգամ ավելի արդյունավետ է եղել խնդրահարույց երեխաներին հանգստացնելու գործում։ կապիկ, հագել ես ալշապիկ, կապել ես շալգոտիկ, կանգնել ես ոտիկ, մեկ վեր վեր կծատ կես, մեկ էլ սուտ կսատ կես, մեկ էլ ես կոզեգոս, տես կոպոս դեմ պոպոս, պիկ պիկի պիկի կայ կապիկ, հագել ես ալշապիկ, կապել ես շալգոտիկ, կանգնել ես ոտիկ, kaikapi, hakkele sarshapi, kappele shalgoti, kangnele svoti. մինքեր կծատ կես միներ սուտ կսատ կես մինքել ես կոզեկուս դես պոպոզ դեմ պոպոզ պիկ պիկի պիկայ կապիկ հակել ես ալշապիկ կապել ես շալգոտիկ կանգնել ես ոտիկ Աշնանային գունեղ տրամադրությամբ մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է եթերում այս պահին ներկայացնենք Այբուբենը երկերի մեջ շարքից թ տարը։ Երեսունինը լավ ընկեր, զարդարում են լեզուներ, բարեր են ստեղծում անսպար, և կոչվում են տար, ամեն տար իր դու էջերում այ բուբենի յուր գնա բոլորի տուն եւ դարձի մի տուն քեզ ժպտում է ապագան մտքերով բազում այ բուբեն է հայկական քո հայոց լեզուն շատ ուրիշ գրքեր էլ կան որ դրանք կարդաս Այ բուբենը հայկական պետք է իմանաս Այ բուբենը հայկական պետք է իմանաս Թակավորն ուներ մի հատ խելացի թուտա Ուր էր տալիս թուտակին գլխին դոներ թա Թակուհին է ծաղրած ու թզուկների համար Թանգնվերն Կոկները բարձրանում են թթենու ծառին, թրջունների հետ կանչում են թտարին։ Իսկ կան տարբեր թվեր, թիթերներ, որոնք ունեն գեղեցիկ թևեր, թտարով կա եւ թատրոն, նաեւ կա թանգարան, թտարով է պատրաստում նաեւ թարմթան։ Այ բուբենի մեջ թտարը շատ է թափանցիկ, միշտ հիշիր թտարը սիրելի փոքրիկ Սիրելի փոքրիկներ, մեր ծրագիրն այնքան աշխուժ է եւ երաշտական, կարծում եմ, որ դուք չեք հոգնել մեզ լսելուց եւ շարունակում եք մնալ հանրային ռադիոյի հետ։ Սիրելի ծնողներ, այժմ կխոսենք այն մթերքների մասին, որ խորհուրդ է տվում բացառել երեխայի սննդակարգից։ Շատ ծնողներ կերակրում են իրենց երեխաների մթերքներով, որոնք ցանկալի չեն հրարել երեխաների սննդակարգում։ Նման արգելված սննդի շարքին են դասվում պահածոները, կիսաֆաբրիկատները, մայոնեզը, նրբերշիկը, պանրիկները, երշիկը, չափից շատ քաղցրավենիքը, սառեցրած բանջարեղենը, կետչուպը, կարտոֆիլային չիպսերը եւ այլ մթերքներ։ Ցավալին այն է, որ շատ ընտանիքներում նման սնունդը համարվում է ամենօրյա սննդակարգի մաս եւ օգտագործում են թե մեծերը, թե փոքրերը։ Գունեղ փաթեթավորմամբ եւ հենց աչքի առաջ դրված քաղցրավենիքից ու չիփսերից երեխային զրկելը վտանգավոր է ծնող երեխա հարաբերությունների համար, իսկ չզրկելը վտանգավոր է երեխայի առողջությանը։ Սնդաբաներն ու մանկաբույժները համատեղ կազմել են մթերքների ցուցակ, որից պետք է հեռու պահել երեխաներին։ Եվ եթե մինչև 3 տարեկան երեխան չամտեսի այդ մթերքները, հետագայում հավանականությունը մեծ է, որ նա չի չունենա սննդային կախվածություն դրանցից որևէ մեկից։ Եվ այսպես, ինչու է այս սնունդը համարվում արգելված երեխաների համար՝ նրբերշիկ եւ երշիկ։ Նրբերշիկներում եւ տարբեր տեսակի երշիկեղենում պարունակվում են յուղեր, որոնք դժվար են մարսում։ Բացի այդ, դրանք պարունակում են գունանյութեր, համային հավելումներ եւ արոմատիզատորներ։ Երշիկը պարունակում է մեծ քանակությամբ աղ եւ վնասակար նյութեր, որոնք ազդում են արտազատական, մարսողական եւ այլ համակարգերի վրա։ Պահածոներ, սրանք նույնպես շատ վնասակար են երեխայի առողջության համար։ Պահածոյացված վարունգներ, պոմիդորներ, կանաչ ոլոր, եգիպտացորեն, ոլոր։ Հիշեք, որ պահածոները մթերքներ են, որոնք մահացել են իսկ ձեր փոքրիկներին վիտամիններ են անհրաժեշտ։ Իսկ ձկնային եւ մսային պահածոները ամբողջովին լի են գունանյութերով եւ կոնսերվացված աղով։ Կիսաֆաբրիկատներ Կիսաֆաբրիկատները հատկապես խմորային եւ մսային միասին համարվում են ծանրամաս սնունդ երեխաների համար։ Բացի դրանից, երբ դուք ճաշ եք պատրաստում սառեցած մթերքով, առաջանում են քաղցկեղածի նյութեր, որոնք էլ հանդիսանում են հետագայում քաղցկեղի առաջացման պատճառներից մեկը։ Կետչուպ Կետչուպները, որոնք մենք գնում ենք խանութներից, պարունակում են ոչ միայն համեմունքներ եւ տոմատ, այլ նաեւ պղպեղ, նատրիումի գլուտամատ, մոդիֆիկացված օսլա, քացախ եւ կոնսերվանտներ։ Հավատացեք, սրանք իսկապես շատ վտանգավոր են ձեր փոքրիկի առողջության համար։ Նախքան գնելը կարդացեք պարունակությունը, իսկ ավելի լավ է պատրաստեք ինքներդ։ Գազավորված ըմպելիքներ Գազավորված ըմպելիքները ընդհանրապես ցանկալի է, որ բոլորը բացառեն սննդակարգից, հատկապես երեխաները, չնայած որ նրանք շատ են սիրում։ Դրանց պարունակության մեջ կա մեծ քանակի շաքար, ածխածնի երկօքսիդ եւ կոֆեին։ Ցանկալի է տալ ոչ գազավորված շաքար չպարունակող ըմպելիքներ։ Իսկ ավելի լավ է տալ սովորական մանկական ջուր, որը պարունակում է միներալների ամենաօպտիմալ քանակությունը։ Ընկուզեղեն Ընկուզեղենը շատ սննդարար է։ Պարունակում է վիտամիններ, միկրոէլեմենտներ եւ սպիտակուց հղիներին եւ երեխաների համար շատ օգտակար են, սակայն փոքր չափաբաժնով եւ էկոլոգիապես մաքուր վիճակում։ Չի կարելի երեխաներին տալ գլազորապատ, քաղցրով կամ աղով պատված ընկուզեղեն։ Դրանք կարող են հանդիսանալ կարեսի առաջացման պատճառ։ Իսկ հիմա սիրելի մայրիկներ, խոսենք այն մասին, թե ինչպես պահպանել երեխայի ատամների առողջությունը։ 3 կարևոր խորհուրդ։ 6-ից 7 տարեկան շատ երեխաների ատամներն ախտահարվում են կարեսով, ինչի հետևանքով մասնագետները հաճախ ստիպված են լինում հեռացնել նրանց ատամները, ինչը հետագայում կարող է բացասաբար անդրադառնալ նրանց բերանի խորոչի առողջության վրա։ Ինչպես կարելի է պահպանել երեխայի ատամների առողջությունը ու կանխել կարեսի զարգացումը։ Որպեսզի երեխան առողջ ատամներ ունենա, ծայրաստիճան կարևոր է, որ նրա ծնողները գիտելիքներ ունենան նրա բերանի խորոչի ճիշտ խնամքի մասին։ Հենց ծնողները պետք է երեխաներին սովորեցնեն ճիշտ մաքրել ատամները ընտրել ու ճիշտ սնվել, որ เป զի նրանց մոտ համապատասխան սովորություն ձևավորվի, որը կուղեկցի նրանց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Օրինակ երեխան պետք է իմանա, որ քնելուց առաջ պետք է պարտադիր մաքրել ատամները, բայց քնելուց առաջ օրինակ նարնջի հյութ խմել բոլորովին խորոտ չի տրվում, քանի որ այդ հյութը չափից շատ շաքար է պարունակում, որը կմնա ատամների վրա ու ամբողջ գիշեր կքայքայի դրանք։ Կանխարգելիչ զննումներ։ Նաև շատ կարևոր է, որ երեխային ժամանակ առ ժամանակ տանեն մասնագետի մոտ կանխարգելիչ զննումների համար։ Չարժե սպասել, մինչև երեխայի ատամները փչանան ու նա սկսի ցավից բղավել։ Մի շատ կարևոր հանգամանքի մասին եւս, որ เป զի երեխան առողջ ատամներ ունենա, շատ կարևոր է, որ նրա մայրը նույնպես առողջ ատամներ ունենա, չէ որ հղի կնոջ բերանի խորոչի վարակի չիվանդությունները կարող են ազդել պտղի վիճակի վրա։ Հղի կանանց խորհուրդ է տրվում ժամանակ առ ժամանակ ստուգել ատամների ու լնդերի վիճակը, նույնիսկ եթե ակնհայտ խնդիրներ չկան։ Մայրիկներ եւ փոքրիկներ, ինչ բարի գիշեր մաղթել ես ձեզ համար կգարթամ հայկական ժողովրդական հեքիաթ։ Լինում է չի լինում, մի աղվես է լինում։ Ձմռան մի օր գնում է մոտակա գյուղը, տեսնում է եկել են նորահարս տանելու։ Գյուղի հասունացած տղաները հավաքվել են միտեղ ու նայում են։ Աղվեսը գնում է հարսի դեմը կտրում է ու ասում. «Այ սիրուն հարս, ինչ կտաս ինձ, որ չգորամ»։ Սիրուն հարս, նորահարս, ձերքը անպետք գործը թարս։ Աման չգորաս, աներես աղվես, սարսափում է նորահարսը։ Աշխարհով մեկ խայտարակ կլինեմ։ Չէ որ չէ, ասում է աղվեսը, պիտի գորամ։ Լեզուս քոր է գալիս։ Սիրուն հարս, նորահարս, ձերքը անպետք գործը թարս։ Չգորաս, աղվես եղբայր, ինչ ես ուզում որ տամ։ Հակի ձուկն ու զարդարանքը, հակինս ոնց տամ, ուրեմն կգորամ։ Նորահարսը տեսնում է ճարչիկա, հանում է իր ձուկն ու զարդարանքը տալիս աղվեսին։ Աղվեսն առնում, գնում է։ Գնում է հերո մի տեղ, հանում ու կապում է իր վրա հարսի զարդարանքը։ Այդպես պատտվում է խաղում այս կողմից այն կողմ է շորորում։ Գալը պատահաբար անցնում է մոտակայքով, տեսնում է աղվեսին զուկված, զարդարված զարմանում է։ Աղվես եղբայր, որտեղից քեզ այդքան ոսկեղեն, զուգս ու զարդարանք։ Չգիտես, որտեղից իմանամ։ Ուրեմն իմացիր, Գալի եղբայր, Երեկոյան կգնաս Արածանի գետը, փոչը ջրի մեջ կգցես, մինչև լուսաբաց կսպասես, հենց ակլորը կաչի, փոչը թափով ջրից դուրս կքաշես, կտեսնես թե ինչ ոսկի, ինչ արծաթ, ինչ զուգս ու զարդարանք դուրս կգա փոչիդ հետ։ Ճիշտ ես ասում, ճիշտ, ճիշտ։ Ինչ ունեմ խափելու։ Ինձ ինչ վատություն ես արել, որ քեզ խափեմ։ Գայլը հավատում է, գնում է արածնի գետի ափը, փոչը կախում է ջրի մեջ ու սպասում։ Ձմերվա գիշեր, երկար գիշեր, ճկճկան սառնամանիքը գալին այնպես է խեղճացնում, բայց մինչև լույս դիմանում է։ Առաջին ակլորականչին փոչը դուրս է քաշում, փոչը ջրից դուրս չի գալիս։ Գալն ուրախանում է, մտածում է, որ փոչին շատ բան է կպել։ Ուժ է տալիս, որ դուրս քաշի, փոչը դուրս չի գալիս։ Նորից է ուժ տալիս, այս անգամ ավելի ուժեղ, մեկ էլ հրտ պոչը պոկվում ընկնում է ջրի մեջ։ Գալներ երիսնիվար շուր է գալիս գետնին, մռութը ջարդուփշուրանում։ Հաջորդ օրը աղվեսը վեր է կենում, որ գնա տեսնի, թե գայլն ինչպես է։ Բարի լույս, գայլ եղբայր, ինչ վիճակում ես, ձերքդ մի բան ընկավ թե չէ։ Չէ, աղվես եղբայր, բացի բան չընկնելուց ոչ սերպոկվեց մնաց ջրի մեջ։ Ես էլ ընկագետնին քիթ մռութս ջարդեցի։ Է, միամիտի պես ես վարվել գայլ եղբայր։ Չես համբերել մինչև ակլորականչը, փոչդ շուտ ես փորձել հանել ջրից։ Հիմա ով գիտի զուգս ու զարդարանքդ փոչիդ հետ միասին ուր է գնացել, դուրս եկել։ մանկության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյան, հնչյունային ռեժիսոր Բրեգիկ Բաբայան։ Կհանդիպենք 1 ամիս հետո։ Միշտ նոր հանդիպում եթերում սպասում ենք ձեր արձագանքներին, սիրելիուն գնդիրներ։